звання бос вище, ніж майор або сер. Потім гаряча їжа кава. Спробуємо зв'язатися по рації з Лондоном. Згорніть цю линву, Крістіансене. Не варто на світанку привертати увагу допитливих мешканців шлос Адлера з біноклями. Крістіансен кивнув головою і почав згортати линву. Коли її вільний кінець поповз у до скоби, Сміт раптом скрикнув, кинувся до Крістіансена і ухопив його за руку. Той здивовано глянув на Сміта. О, Боже. Сміт потер долоною чоло. Це мало не сталося. Що? Швидко перепитав шафер. Ви двоє швидко підсадіть мене вгору, поки я ще можу дістати цю бісову линву. Його підсадили вгору. Сміт ухопився за кінець, потягнув його до себе, разом з линвою стрибнув на землю і ретельно, дуже ретельно зв'язав обидва кінці линви. А тепер, коли ви вже майже скінчили, чи не можна спитати? Увічливо почав Торрент Сміт. Рація полегкістю зітхнув Сміт. У нас був лише один список частот паролів і кодів з міркувань безпеки. Так от цей список залишився на тілі сержанта Герода. А це нічого, якщо я теж розвалю собі там голову, поцікавився Шаффер. Я дістану його для вас, коли хочете, запропонував Крістіансен. Дякую. Але тут винен я і зроблю це сам. Між іншим, я чи не єдиний з-поміж нас, хто займався альпінізмом, принаймні, так мені казав полковник Ваєт-Тернер. Тож мені здається, що всім вам підійматися було б трішки важче, ніж спускатися, але не варто квапитись. Спершу відпочиньмо і давайте поїмо. Якщо це все, що ти вмієш, звернувся шафер до Сміта, то треба оголосити тобі останнє попередження. Він пошкріб ложкою дно своєї металевої миски і додав. Мене виховали в добропорядній християнській родині. Тому я не можу сказати вголос, що мені нагадує ця їжа. Я тут ні при чому. Виправдовувався Торренс Сміт. Нам запакували не ті консервні ножі. Він помішав ложкою непевного кольору гуляш, що порував у казанку на газовій пальниці, і обвів підбадьорливим поглядом людей, що сиділи колом у напівтемряві намету. Чи не бажає хтось добавки? він ще й жартує, суворо промовив шафер. Почекайте, ось скуштуєте його кави, зауважив Сміт, і ще здивуєтесь, що вам не сподобався гуляш. Він підвівся, виструмив голову з намету, подивився, яка погода, і, повернувшись, промовив. Це може забрати у мене годину, але якщо там на горі увесь цей час падав сніг. Усі в наметі споважніли і закивали головами. Справді, якщо на горі падав сніг, то на пошуки сержанта Герода може піти чимало часу. Погана ніч. О, яка погана. Зітхнув шафер. Я вийду і подам вам руку. Дякую, у цьому немає потреби. Я сам піднімусь і сам спущусь. Линва довкола скоби. Це, звісно, не ліфт, але вона зробить все, що треба. А двоє чоловіків у цьому випадку нічим не ліпші від одного. Але я скажу, що ви можете тим часом зробити. Він вийшов і невдовзі повернувся з рацією, яку поставив перед шафером. Я не хочу видиратись нагору і шукати записника з кодами та шифрами лише для того, щоб потім дізнатись, що тут якийсь дурень сів на рацію і зламав її. Стережіть рацію краще, ніж власне життя, лейтенанти шафери. Отак так, сер, поважно відказав шафер. З льодорубом і кількома скобами, причепленими на груди,